Hrvatski radio, obrazovni program. czy 28. travnja 1919. godine. Iz Berlina na put prema Parizu krenuo je poseban vlak na koji se ukrcalo 160 njemačkih diplomata i državnih službenika. Vlak je normalno vozio do njemačke granice. Onda su upravljanje njime preuzeli saveznici, članice sila Antante koji su pobjedile u Prvom svjetskom ratu. Put prema Parizu nije bio težak samo zbog snijega, oluja i inja. Francuske vlasti namjerno su usporile vlak kako bi njemački diplomati i državni službenici mogli na putu kroz Belgiju i sjevernu Francusku vidjeti pustoš nastalu ratom. Posvuda su bila uništena sela, krateri od stopničkih granata, izgorjele gospodarske zgrade, uništeni vagoni i vozila, zahrđala bodljikava žica te nagorjele ruševine. Gdje su nekada bili mostovi, sada su rijeke premošćivali pontonski mostovi. Kolone njemačkih ratnih zarobljenika koji su radili na raščišćavanju ruševina mahali su njemačkim diplomatima i službenicima. Francuski i belgijski radnici s kamenom šutnjom promatrali su vlak dok je on sporo prolazio pored njih. Kada je nakon dana puta njemačko izaslanstvo konačno stiglo u Versailles na domak Pariza, dočekano je krajnje ledeno. Ni smještaj nije bio bolji. Odvedeni su u hladni hotel de rezervoir, gdje su smješteni iza drvene ograde. Bio je to samo početak. Tih 160 njemačkih diplomata i državnih službenika došli su u Varsaj kako bi im tamo sile pobjednice u Prvom svjetskom ratu predale uvjete mira. I od tog se izaslanstva očekivalo da te uvjete mira, ma kako oni teški bili za Njemačku, i potpišu. 11. studenog 1918. godine primjer je u ime nove republikanske Njemačke potpisao Matijas Erzberger, vođa katoličke stranke Centar. Dok je on potpisivao primirje, vrh njemačke vojske bio u svom ratnom zarobljeništvu u Spa, belgijskim toplicama. Njemačka vojska bila je itekako odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata. Bila je gotovo isključivo odgovorna za način na koji je Njemačka vodila rat. Od 1916. Feldmaršal von Hindenburg i general Ludendorff, de facto ratni diktatori Njemačke, bili su pravi gospodari te zemlje. Ali na potpisivanju primirja, kao i na potpisivanju mirovnog sporazuma, nije bilo ni jednog časnika njemačke vojske. Oni su namjerno ostavili civilne političare da preuzmu odgovornost za ta potpisivanja. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i Austro-Ugarska piše. 7. svibnja francuski premijer Georges Clemenceau otvorio je prvi i jedini sastanak između savezničkih i njemačkih opunomoćenika u Trijanonskoj palači Marije Antoanete. Njegova politička agenda bila je jasna. Germaniam esse delandam, u kratkim stakato rečenicama i s uznositim prijezirom, Tigar je upozorio njemačko izaslanstvo da je sad za sređivanje računa došao i onda pročitao 80.000 tisuća riječi 440 članaka predloženog sporazuma. U svibnju 1919. vlada kancelara Scheidemana raspravljala je o uvjetima u Berlinu i na kraju dala ostavku, kako ne bi prihvatila odgovornost za tako drakonski sporazum. Kada je stigla prijetnja o nastavku rata, Njemci su poslali ministra vanjskih poslova Hermana Millera i ministra transporta Hansa Bella kako bi 28. lipnja 1919. potpisali u dvorani Zrcala Versajski sporazum. Nitko od ljudi iz 1914. car Wilhelm II, kancelar von Bettmann Holweg, general von Moltke ili general von Falkenhayn, nitko nije bio prisutan. Ni ljudi iz 1918. Feldmaršal von Hindenburg i general Ludendorff nisu bili u Versaju toga dana. Njemačko izaslanstvo čekalo je u hladnom i mračnom hotelu tjedan dana da ih sile Antante upoznaju s odredbama mirovnog sporazuma. 7. svibnja, na godišnjicu kada je njemačka podmornica torpedirala putnički brod Lusitania, njemačko izaslanstvo pozvano je u hotel Trianon Palace. Kada je došlo u hotel, njemačko izaslanstvo moglo je vidjeti da on vrvi od diplomata, vojnika i novinara. U sredini dvorane bio je postavljen stol za koji su dovedene vođe njemačkog izaslanstva predvođene ministrom vanjskih poslova Ulrichom von Brogdorf Ranzavom. S druge strane bile su vođe sile pobjednica u Prvom svjetskom ratu. U njihovo ime govorio je predsjednik francuske vlade Georges Clemenceau. Margaret Macmillan u knjizi Mirotvorci, šest mjeseci koji su promijenili svijet, piše. Clemenceau je otvorio raspravu. Govorio je mirno, bez i najmanjeg znaka nervoze, izlažući u kratkim crtama bitne odredbe ugovora. Kucnuo je čas za konačno sređivanje našeg računa, rekao je Nijemcima. Vi ste od nas tražili mir, mi smo vam ga skloni dati. Izrekao je te riječi, rekao je jedan njemački delegat, tonom punim bijesa i prijezira. I od samog početka bilo je jasno kako će svaki odgovor od strane Nijemaca biti uzaludan. Kada su prevoditelji završili prevođenje na engleski i francuski, Clemenceau je upitao želi li još netko govoriti. Brogdor Francau je digao ruku. Njemački ministar vanjskih poslova održao je svoj govor sjedeći. I to je bilo dovoljno da izazove bijes savezničkih vođa i predstavnika pobjednica u ratu. Ali Brogdorf Ranzau još je svojom izvedbom govora doveo do toga da je britanski premijer David Lloyd George prelomio nož za rezanje papira izrađenog od bjelokosti. Clemenceau je bio crven u licu od bijesa. Američki predsjednik Woodrow Wilson nakon govora njemačkog ministra vanjskih poslova izjavio je bio je to najnetaktičniji govor koji sam ikada čuo. Nakon tog događaja njemačko je zaslanstvo dobilo mirovni ugovor. Oni su slutili da u njemu neće biti ništa dobro, ali kada su vidjeli što sve u njemu piše, zaprepastili su se. Njemačka je izgubila prvi svjetski rat. Bilo je jasno da će ona zbog toga platiti veliku cijenu. Uostalom, rat je na zapadu Europe počeo kada je njemačka vojska preko neutralne Belgije napala Francusku. Kada je upoznat s onim što piše o mirovnom ugovoru, von Brogdorf Ranzau je rekao taj debeli svezak bio je posve nepotreban. Mogli su sve to izraziti jednostavnije u jednoj točki ugovora. Njemačka se odriče svih zahtjeva na vlastito postojanje. Njemački kancelar Filip Scheidemann, kada je saznao za uvjete mira, rekao je neka se osuši ruka koja nam želi staviti tako teške okove. Sile pobjednice nisu imale sluha za njemačke prigovore. Njemačko izaslanstvo dobilo je rok do 19. svibnja da mora prihvatiti ugovor. Kasnije su sile Antante ipak malo popustile. Rok je produžen za još četiri dana. Margaret Macmillan piše. i savezničkih agenata upozoravali su da će njemačka vlada najvjerojatnije odbiti ugovor. Njemačka se javnost snažno protivi potpisivanju, premda nije bilo jasno jesu li spremni za nastavak rata. Brogdorf Rancau pozvao je na odbijanje ugovora, što su saveznici saznali iz brzojava koje su presreli i njegova ga je delegacija podržavala. Ako Njemačka odbije, rekao je Clemenceau vijeću četvorice, ja sam za siloviti nepopustiv vojni udarac koji će ih prisiliti na potpisivanje. Wilson i Lloyd George složili su se bez oklijevanja. Vrhovni zapovjednik savezničkih snaga Foch izdao je 20. svibnja naredbu za masovni prodor 42 divizije u srce Njemačke. Britanci su se pripremili za obnovu pomorske blokade. Kada su vijesti uvjetima mira stigle u Njemačku, vojni krugovi, uvelike odgovorni za rat, počeli su govoriti o vojnoj pobuni, stvaranju Njemačke države na istoku, iz koje će se kao i tvrđave krenuti u novi rat i o ubijanju svih onih koji potpišu takav ugovor. Pobornici starog režima govorili su o neprihvatljivom miru na koji ne treba pristati. Vlada kancelara Šajdemana je pala – Malo je političara poput Matijasa Erzbergera javno govorilo da zapravo Njemačka i nema izlaza. Nije se samo u Njemačkoj na taj ugovor gledalo kao na neprihvatljiv. Za mnoge u zemljama pobjednicama on je bio preblag. Kada su 6. svibnja uvjeti ugovora predstavljeni savezničkim vođama, riječ je zatražio vrhovni saveznički zapovjednik maršal Ferdinand Foch i u ugovoru je tražio da uvjeti mira budu još strožiji. Margaret Macmillan piše. Clemenceau ga je ljutito upitao, zbog čega pravi takvu scenu? Zato da bih olakšao vlastitu savjest, odgovorio je Foš. Za New York Times je rekao, sljedeći put zapamtite, Nijemci neće pogriješiti. Provalit će u sjevernu Francusku i zauzeti luke u Lamanšu kao baze za operacije protiv Engleske. Možda je sreća da je bio mrtav kada je Hitler učinio upravo to 20 godina kasnije. Njemačka nije mogla ne potpisati mirovni ugovor. Za dan potpisivanja mirovnog ugovora saveznici su odabrali 28. lipnja 1919. godine. Bilo je to točno pet godina nakon što je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio pristolonasljednika Franju Ferdinanda. Tu nije bio kraj simbolici. Za mjesto potpisivanja odabrana je dvorana Zrcala u Versaju, u kojoj je 1871. pruski kralj Wilhelm II. proglasio stvaranje Njemačkog carstva. Od ulaza u Versaj do dvorane vodio je put dug kilometar i pol uzduž tog puta bili su poredani konjanici francuske vojske odjeveni u plave odore i čelične kacige. Crveno-crne kićenke na njihovim mačevima lagano su se njihale na ljetnom povjetarcu. Iz dvorišta uzvanici su se penjali velikim stepeništem, uz koje su bili poredani pripadnici elitne francuske republikanske garde, odjeveni u bijele hlače, crne čizme, tamno plave kapute, i srebrne kacige s dugim perjanicama od konjske dlake. U dvorani Zrcala, pored diplomata, političara, novinara, bili su i francuski veterani Prvog svjetskog rata, mnogi od njih s vidljivim ranama. Tu još nije bio kraj simbolici. Margaret Macmillan piše. Jedan primjerak mirovnog ugovora u posebnoj kožnatoj kutiji stajao je na malom stolu iz doba Luja 14 Na zidu iznad njihovih glava portreti Luja 14 Kao rimskog cara, velikog vladara i pobjednika nad stranim silama, promatrali su najnovije poglavlje u dugoj borbi između Francuza i Nijemaca. U 15 sati ceremonijal majstori zatražili su tišinu. Uvedite Nijemce, naredio je Clemenceau. U dvoranu je ušla saveznička straža, a iza nje dva njemačka delegata u svečanim odijelima. Clemenceau je otvorio ceremoniju kratkom izjavom. Njemački delegati su prišli, svjesni tisuća pari očiju na sebi. Izvukli su nalivpera koja su ponijeli sa sobom, tako da se ne moraju poslužiti nalivperima francuskih domoljubnih društava i drhtavom se rukom potpisali. Poruka iz dvorane prenijeta je u vanjski svijet. Zatutnjali su topovi oko Versaja, a grmljavina se potom proširila Francuskom, kada su se oglasili topovi diljem zemlje. Jedan od prisutnih na potpisivanju mirovnog ugovora izjavio je da mu se čini da je tim činom konačno prekinut stari, začarani krug osvete u Europi. Maršal Ferdinand Foch izjavio je pak da to nije mir, to je samo 20-godišnje primjerje. Maršal je bio u pravu. Ovo je druga u nizu emisija o mirovnom ugovoru potpisanom 1919. u Versaju i svijetu koji je on pomogao stvoriti. Naš sugovornik je povisničar Tihomir Ponoš iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Načalno je konferenciju trebalo voditi deset ljudi. Dakle, iz svakih od ovih pet zemalja po dvojica, dakle dva najviše rangirana čovjeka iz svake delegacije. U slučaju Velike Britanije, Sjedinjenih država, Francuske i Italije. To su bili šefovi država ili vlada i ministri vanjskih poslova. Japan je bio predstavljen na nešto nižoj razini i delegaciju Japana je vodio bivši premijer Sayonji koji zapravo i nije pretjerano sudjelovao u samoj konferenciji, odnosno ograničeno je sudjelovao zbog dosta slabog i narušenog zdravlja. Onda je tih deset ljudi bilo svedeno na pet, a onda je od tih pet nastala velika četvorka. Dakle, Japan je ispao iz toga i Japan se zapravo držao onoga što njega izravno zanima, u ostale stvari se on veoma malo miješao. A ta velika četvorka su bili predsjednik Wilson i premijeri eh, Lloyd George, Clemenceau i Orlando, talijanski premijer. Sama konferencija je imala zapravo nekoliko desetaka odbora i porodbora za sva moguća i zamisliva pitanja i teme i ti odbori i porodbori su pripremali materijale koji su onda dolazili na, na sjednice velike četvorke. Oni su održali ukupno 145 sastanaka. Oni su bili veoma različiti kao ljudi. To isto tako valja imati na umu. Clemenceau je bio čovjek koji je imao nadimak Tigar, koji je bio već polako i gospodin u, godinama sa golemim političkim iskustvom i sa zapravo tom strastvenom željom da osigura sigurnost Francuske za sljedeća desetljeća, a to znači da što je moguće više oslabi Njemačku, jer ne treba zaboraviti da je on bio odrastao u doba kada je Francuska doživjela onaj za nju katastrofalan ponižavajući poraz u Francusko-Pruskom ratu 1870-71. Georges Clemenceau rođen je 28. rujna 1841. godine. Njegov otac Benjamin odgojio ga je prema republikanskim načelima. Na studiju medicine u Parizu Clemenceau je postao oduševljeni socijalist. Na sveučilištu on je s nekoliko prijatelja osnovao i časopis po imenu Rad. Policija ga je brzo zaplijenila. Biće to samo prvi u nizu časopisa i novina koje on osnovao ili u njima pisao, a koje će policija zaplijeniti. Kada je završio studij medicine, Clemenceau je otišao u Sjedinjene američke države gdje se oduševio slobodom govora. Kada se vratio u Francusku, počeo se baviti medicinom, ali izbijanje rata s Pruskom odredit će njegov život. Ponižavajući mir koji je Francuska sklopila nakon tog rata, te obračun s Pariškom komunom koji je on gorljivo podržavao, nagnali su ga da se uključi u politiku. Clemenceau je na listi radikalnih republikanaca izabran u nacionalnu skupštinu. Zalagao se za jaku Francusku koja koja će se osvetiti za poraz u ratu, ali je žestoko kritizirao francusku vojnu i političku elitu, jer je ona to nesposobna učiniti. U aferi Dreyfus gorljivo je podržavao Emila Zolu u obrani Alfreda Dreyfusa. Ministar unutarnjih poslova postao je 1906. a iste godine postao i predsjednik vlade i to je ostao do 1909. Clemenceau je bio uvjeren da je rat s Njemačkom neizbježan i da je Francuska za njega nespremna. Kada je rat izbio, zbog kritike francuskog vojnog vrha, opet je zabranjen jedan list koji je on uređivao. Kada je Francuska 1917. došla na rub poraza, predsjednik Raymond Poincaré imenovao ga je za predsjednika vlade. Hugh Strahan u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata piše. Poincaré je progutao svoju odbojnost i pozvao je 76 godina starog Žorža Clemenceau, radikala i ateista, pošast niza vlada da sastavi vladu. Jedan od prvih poteza novog premijera bio je da Josefa Kajoa, pacifističkog suparnika za mjesto premijera, uhapsi zbog optužbi za izdaju. Francuska imala jednu jednostavnu, jedinstvenu dužnost, rekao je u parlamentu u prvom govoru, da se priljubi vojniku, da živi, pati, bori se s njime. Klemansova vlada bila je prva koja je iskovala pojam totalni rat i to je učinila zbog potrebe da se svi francuski resursi mobiliziraju u vođenju rata. Kada je 8. ožujka 1918. prozvan u Skupštini, objasnio je da je on kao glava republikanske vlade pozvan da brani dvije doktrine. Prva od tih doktrina je načelo slobode, Druga, u sadašnjoj situaciji je ona da smo u ratu i da je nužno voditi rat, misliti samo o ratu, da je nužno posvetiti naše umove ratu i žrtvovati sve pravilima koja ćemo postaviti u budućnosti ako budemo sposobni u osiguravanju pobjede Francuske. Danas naša je dužnost da vodimo rat, a da u isto vrijeme održimo prava građana. Prema tome čuvamo ne jednu slobodu, već sve slobode. Prema tome vodimo rat. Clemenceau je namjeravao osigurati Francuskoj pobjedu u ratu protiv Njemačke i taj mu je stav donio poštovanje kod vojnika. Hugh Strahan donosi pismo vojnika 272. francuske pješačke pukovnije koji je taj vojnik napisao u jesen 1917. U pismu piše Ratujem jer prvo traje rat, i ja sam vojnik. Drugo, zato što je rat bio neizbježan. Treće, zato što ne želim postati švabo. Četvrto, zato što su oni u našoj zemlji i moramo ih natjerati da odu ili ih barem zaustaviti u napredovanju. I peto, zato što moraju platiti štetu koju su nam nanijeli. Slično je mislio i Georges Clemenceau. Francuska je sada pobjedila u ratu. Na mirovnoj konferenciji Clemenceau je namjeravao postići to da Njemačka više ne može voditi rat protiv Francuske i namjeravao ju je natjerati da plati svu štetu koju je ona počinila. Wilson je bio kombinacija idealista, čovjeka koji gotovo da je imao nekakvo vjersko pregnuće u svemu onome što je radio, pa i u tom, tih svojih 14 e, točaka. Inače, sveučilišni profesor. Nekako između njih je bio za Britance zapravo standardno pragmatični, ali isto tako i tekako iskusni David Lloyd George, koji je kazao nakon svega da je zapravo zadovoljan postignućima same konferencije, pa i onom što je dobila Velika Britanija jer kako je rekao, on je pregovarao, a s jedne strane mu je sjedio Isus Krista, s druge strane Napoleon. Isus Krist je u toj njegovoj varijanti, naravno interpretaciji eh, Woodrow Wilson, a Napoleon je Clemenceau. Orlando je bio najslabiji od njih, ne samo zato što je bio premijer najslabije države, nego i zato što je slabo govorio engleski. Oni su inače primarno govorili na engleskom jeziku na, na tim svojim sastancima, za Wilsona i Lloyda Georgea je to sasvim jasno, a Clemenceau je izvrsno govorio engleski, a Orlando je slabo ili nikako govorio engleski. Onda kada bi on govorio engleski, on bi tvrdio da on to zna govoriti engleski, samo što je bio problem u tome što ga ni Amerikanci ni Englezi nisu baš najbolje razumjeli. Inače, osobno, Orlando nije bio nesimpatičan čovjek, on je jednoj skupini Amerikanaca iz američke delegacije jednom zgodom rekao da je on napravio troje djece u dvije i pol godine, onda je zastoj rekao brže se ne može. Ali je imao taj eto, ozbiljan problem sa neznanjem engleskog i sa činjenicom da je zapravo predstavnik e, najslabije i to uvjerljivo najslabije od e, velikih sila koja se k tome baš i nije istaknula nekakvim ratnim uspjesima. Konferencija je išla iz dana u dan, s tim što je postojao jedan prekid od otprilike mjesec dana od sredine veljače do sredine travnja, kada se Wilson morao vratiti u Ameriku. I one su doslovce na, na dnevnoj bazi raspravljali o svemu, dakle o Ligi naroda, o tome kako ona treba biti organizirana, što sve treba biti u povelji. Ključna stvar je naravno bio mirovni ugovor s Njemačkom i kao što će se vidjeti od e, svih mirovnih ugovora, dakle od pet mirovnih ugovora koji su sklopljeni nakon Prvog svjetskog rata, to je bio prvi koji je bio sklopljen i koji je zapravo postao sastavni dio povelje Lige naroda. Georges Clemenceau, premijer i Raymond Poincaré, predsjednik, ustrajno su se i dugo mrzili. Ali kada je Clemenceau uoči početka mirovne konferencije rekao po Ankareu možda nećemo imati mir kakav vi i ja želimo, predsjednik je vjerovao premijeru. Obojica su znala da ono što bi oni željeli napraviti s Njemačkom neće podržati predsjednik Sjedinih država Wilson i premijer Velike Britanije Lloyd George. Clemenceau je po Ankareu još rekao Francuska će se morati žrtvovati, ne Njemačkoj, već saveznicima. I po Ankare i Clemenceau voljeli bi vidjeti Njemačku nalik onoj koja je postojala u doba Napoleona. Na to nisu pristajala druga dvojica važnih savezničkih vođa. Za Clemenceau Wilson je bio utopijski teoretičar, a on imao ni poštovanja ni strpljenja za takve ljude. I na britanskog premijera Clemenceau je imao primjedbu. Na izvedbi seviljskog brijača pratnja je čula francuskog premijera kako mrmlja. Figaro tamo, Figaro amo. Podsjeća me na Lloyd Georgia. Britanskom premijeru bio je bliži američki predsjednik, ali on je dobro znao ono što mu je Air Crab, najtalentiraniji čovjek tadašnjeg foreign office napisao u izvještaju. Sjedine države su daleko. Francuska nam sjedi pred vratima. Ta trojka velikih vodila je pregovore u Parizu. Tim raspravama, razgovorima, sastancima je prolazila konferencija prolazilo vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih američkih država u šest mjeseci, šest i pol mjeseci, pet i pol mjeseci boravio izvan Sjedinjenih američkih država, dakle samo tih mjesec dana sredine veljače do, do, sredine ožujka se vratio kući, što je danas nezamislivo danas kada predsjednik Sjedinjenih država otputuje na neko putovanje koje traje više od nekoliko dana izvan Sjedinjenih država, dakle izvan njegove domovine, to je nešto čudno i, i dugačko ali to pokazuje i kolika je bila zapravo zamašnost Pariške mirovne konferencije koja je zapravo htjela oblikovati novi svijet, ali ne oblikovati samo njegove granice, nego ga doslovce oblikovati, jer su s jedne strane bili svjesni da ono što je postojalo do 1914. godine, da se to više ne može obnoviti i da to na kraju krava i ne žele obnoviti jer bi to značilo uz ostalo i veoma jaku Njemačku i to je zapravo bitna razlika u odnosu na Bečku konferenciju 814-815, koja je bila konferencija na kojoj se pokušao stari režim maksimalno obnoviti koliko je to bilo moguće. Ovdje to nije bio cilj, ovdje to zapravo nije bila ideja, nego je bila ideja pokušati stvoriti i organizirati novi svijet koji bi odgovarao vremenu nakon Prvog svjetskog rata. Njemačka delegacija je bila više puta pozivana pa vraćana da, da dođu pa mi rekli da sačekajte još, nemojte još dolaziti. Dakle, oni su dolazili od e, početka svibnja pa do kraja lipnja, kada su na kraju i potpisali 28. lipnja versijski mirovni ugovor. oni su domislili jedan dokument od 440 članaka koji je uvelike kažnjavao Njemačku, ali koji ipak nije ispunio zahtjeve i ideje svih. Njemačka je izgubila teritorijalno otprilike 65 tisuća četvrnih kilometara, uglavnom na istoku, na zapadu je zapravo izgubila relativno malo, dakle to je izgubila Alsace i Lorenu, jedan mali dio prema Belgiji. 25. veljače 1919. André Tardieu, bivši visoki predstavnik Francuske u Sjedinim državama, a na konferenciji najvažniji Clemenceau vanjsko-politički savjetnik, sastavio je memorandum u kojem je predloženo ukidanje njemačkog suvereniteta nad svim teritorijama Rajha zapadno od rijeke Rajne. Saveznička okupacija lijeve obale Rajne, koja ne bi imala vremensko ograničenje, te za posjedanje mostobrana na Rajni na desnoj obali rijeke. Alsace i Lorena bili bi naravno vraćeni Francuskoj, a za druge dijelove Tardije je odredio drugačiju sudbinu. Zara Steiner u knjizi Svjetla koja su se ugasila, Europska međunarodna povijest 1919. 1933. piše. Osim Alzasi i Lorene, ti bi njemački teritoriji bili podijeljeni na jednu ili više nezavisnih država koje bi bile neutralne, razoružane i uključene u zapadnoeuropsku carinsku zonu. Francuska, inzistirao je Tardieu, nije imala ni najmanjeg interesa za pripajanje porajnja, ali on nije ništa rekao o tome kako bi se vladalo tim područjem. Clemenceau je preferirao stvaranje nezavisne tampon države. Od tog je cilja morao odustati krajem ožujka. On se uvijek nastavio nadati da će lokalni autonomistički pokreti u Poranju možda uspjeti i implicitno je dopustio ili barem nije ni pokušavao zaustaviti napore francuske okupacijske vojske da ohrabri separatističke pokrete. U tim je planovima svoju ulogu pokušao odigrati i tada mladi Konrad Adenauer, budući prvi kancelar Savezne republike Njemačke. On je pokušao ostvariti plan o stvaranju nezavisne države u Porajnju, koja bi bila oslobođena pruske kontrole, ali bila bi dio rajha koji bi trebao biti uređen na federalnom načelu. Alzas i Lorena bit će vraćeni Francuskoj, ali ostali planovi nisu uspjeli. Značajne korekcije njemačkih granica dogodit će se i na istoku, gdje su dijelovi istočne Pruske pripojeni novostvorenoj Poljskoj. Clemenceau imao i planove s Belgijom. Njoj je trebala biti vraćena nezavisnost, ali ne i neutralnost, koju je Belgija morala poštovati od njezinog stvaranja 1831. Sada je Belgija trebala biti čvrsto vezana uz Francusku. Belgija je dobila dio nizozemskog teritorija. Zauzvrat je nizozemska dobila dio njemačkog teritorija. Cilj te zamjene bio je da se granice tako urede da ako već dođe do novog rata, on bi se trebao voditi isključivo na teritoriju Belgije i Nizozemske. Njemačku je čekao težak mir. Njemačkoj su nametnute reparacije koje su zapravo bile misteriozne, ali nisu bile definirane. Dakle, svi su znali da Njemačka mora platiti velike reparacije, samo nitko nije znao to, točno koliko, nego je bilo rečeno, pa to će se izračunati nakon rata koliko to sve skupa treba platiti. Pa su nakon rata 20. godina i bili pokušaj, uglavnom američki, ali dakle Dawsov i Youngov plan da se izračuna koliko Njemačka konačno mora platiti temeljna odrednica ugovora je sadržana u njegovom 231. članku i u kojem se sva krivnja i odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata smješta zapravo u Njemačku, carsku Njemačku i na temelju toga je građen ostatak sporazuma uključujući i odredbu o reparacijama, jer Njemačka je time potpisom ugovora prihvatila potpuno krivnju, pa je onda posljedično prihvatiti potpuno odgovornost za plaćanje ratne odštete iako je sama ta ratna ošteta bila jako komplicirano pitanje. Dakle, nitko nije znao što bi ona sve trebala obuhvaćati. Bila je jedna varijanta da Njemci moraju platiti sve troškove rata, svu štetu koju je počinjena i recimo troškove, odnosno buduće mirovine, invalidnine, mirovine recimo za udovice poginulih vojnika, invalidnine za invalide tu unutar samih saveznika nije postojalo nikakvo savezništvo, odnosno nikakvo suglasje oko toga. Clemenceau je bio za, za što više, on je recimo htio da porajnje bude okupirano i da okupacija porajnja postane neka vrsta jamca toga da će Njemačka plaćati ratnu oštetu. Tu se sukobio sa i Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom koje su bile strogo protiv toga. Pitanje je te ratne oštete. što sve ulazi u nju. Prije polaska za Francusku je ekspert Ministarstva financija Velike Britanije, John Maynard Keynes, nitko drugi, izračunao da Njemačka može platiti otprilike 3 milijarde funti, pričemu rekao da bi 2 milijarde funti zapravo bile zadovoljavajuće, jer moglo se na papir staviti sve što ste htjeli, ali je pitanje i koliko Njemačka e, može platiti. Dakle, taj njegov izračun je izazvao velike probleme i e, svađe unutar e, Velike Britanije, kojima je on na kraju loše prošao jer je taj njegov plan odbijen, a nastali su, tako su u povijesti zapisani, nebeski blizanci. Jel, dakle, dva britanska lorda, Lord Sumner i Lord Canlife, koji su imali bitno drugačije postavke. Usput prije njih dvojice je na zahtjev Lloyda Georgea jedan poseban odbor izračunao da Njemačka može bez problema platiti ne 3, nego 24 milijarde funte. Onda su ovi lordovi zaključili da ne bi bilo iznenađujuće da plate i 50 milijardi funti ukupno svima, dakle ne samo velikoj e, Britaniji. I oni su sa takvim tezama došli na Parišku mirovnu konferenciju. Izbijanje Prvog svjetskog rata zateklo je Johna Maynarda Keynesa u Cambridgeu, gdje je predavao ekonomiju. Keynesu je tada bila 31 godina i on je već bio na glasu kao stručnjak za financije i novac. Godinu dana nakon izbijanja rata, Keynes je ponovno počeo raditi za vladu. Prvi posao u vladi Keynes je imao uredu za Indiju. Sada je došao u moćno ministarstvo financija. Keynesov posao bio je nadzor ekonomskih i novčanih odnosa sa saveznicima. Za vrijeme rada u Ministarstvu financija on je primijetio da rat utječe na prosudbu ljudi koji su s njima radili. U pismu svoje majci Keynes u srpnju 1918. napisao. Gubim korisnog čovjeka. Englesko ime, engleska majka, podanik rođen u Engleskoj, obrazovan na koleđima rugby i Magdalen u Oxfordu, prvi u studiju povijesti, potpuno nesposoban za vojnu službu, zbog toga što je prije 58 godina njegov otac, koji je mrtav već godinama, kao momak došao iz Bavarske. Može li ova mahnitost stići dalje? Keynes je na konferenciju u Parizu došao kao ekonomski savjetnik premijera Davida Lloyda Georgea. Njegov je savjet bio da se prisili Njemačku da plati samo izravnu ratnu štetu, nastalu na civilnim objektima i prema civilima ratna šteta nanesena vojnim objektima, opremi i vojnicima nije se trebala naplaćivati jer bi njezina naplata bila nerazumna. Taj stav nisu prihvatili u britanskom izaslanstvu. Keynes je suočen s nerazumnošću zahtjeva prema Njemačkoj dao ostavku. U pismu svojoj majci i prijatelju Duncanu Grantu napisao je. Uvjeti mira su sramotni i nemogući i ne mogu donijeti ništa osim nesreće. Ako se sudi prema novinama, nitko u Engleskoj još pojma nema o nepravdama u njemu. Da sam na mjestu Nijemaca sigurno bih prije umro nego potpisao takav mir. Osobno ne mislim da će oni potpisati, iako je opće mišljenje drugčije. Ali ako potpišu, to će biti najgora stvar koja se može dogoditi, jer oni nikako ne mogu ispuniti njegove uvjete i opći nered i nemir pojavit će se posvuda. U međuvremenu svugdje nema ni hrane ni posla, a Francuzi i Italijani zalijevaju srednju Europu streljivom kako bi naoružali sve protiv svih. Sjedim u sobi satima i primam izaslanstva novih nacija, koja ne traže hranu ili sirovine, već samo instrumente ubijanja protiv svojih susjeda. I s takvim mirom, kao temeljem, ja nigdje ne vidim nadu. Anarhija i revolucija najbolje je što se može dogoditi, što prije to bolje. Keynes je isto tamo bio, ali bio gurnut u, u stranu u odnosu na njih. E sad valja znati da se recimo Lloyd George za tu oštriju varijantu s kojom se intimno zapravo nije slagao, zalagao zbog toga što su nakon e, izbora 14. prosinca parlamentom dominirali konzervativci, što je on znao da bi, ako bi bio relativno mekan, a ono što je predlagao Keynes je smatrano mekanim, da bi on mogao prestati biti premijer. Dakle, on je zbog unutarnje političkih razloga morao biti veoma tvrda. Američka je pozicija pak bila da e, kompenzacija, odnosno ošteta mora biti isplaćena civilnim žrtvama rata, što Britancima nikako nije odgovaralo. Rat nije vođen na teritoriju Velike Britanije i onda bi po oni po tome veoma loše prošle, ali nisu imali tako rekući, nikakvih civilnih žrtava, dakle oni bi prošli tako rekoć bez e, ikakve oštete i u tom trenutku je e, Lord Sumner predložio da se mirovine koje će se isplaćivati u dobicama poginulih vojnika uključe u to i da se one prikažu kao naknada civilnim žrtvama rata, što je Wilson energično odbio. A onda je Lloyd George zamolio premijera Južnoafričke republike, Smaca, da on zapravo predloži to jedno te isto. E sad, južnoafrički premijer i američki predsjednik su po mnogo čemu bile slični. Obojica gordjevi kršćani, obojica ljudi sveučilišta, tome još za razliku od Lorda Samnera, Afrički predsjednik vlade, bio osobno ugodna i simpatična osoba, on je izložio to zapravo manje više jedno te isto, e, onda je to Wilson prihvatio. Dakle, situacija u tim pregovorima su bile veoma čudne. Ono što je bilo dogovoreno je također bilo se odnosilo na njemačku vojsku, dakle veoma stroga ograničenja njemačke vojske, na kraju na sto tisuća ljudi i zapravo bez, ili uglavnom bez suvremenog modernog naoružanja, ali tu su se vodile isto tako e, velike bitke i, velike rasprave. Jedna je bila, dakle, da li da to bude sto tisuća profesionalnih ljudi ili po drugoj varijanti 200 tisuća ročnika. Bilo rečeno, ako im damo 200 tisuća ročnika, oni će periodično, naravno, te ljude mijenjati i oni zapravo neće biti toliko dobro obučeni kao onih sto tisuća. Ali onda je tako bilo rečeno, ako im damo tih stotine tisuća, onda će on ipak stvoriti kakav takav kadar koji bi u relativno brzom roku mogao vojno obrazovati veoma velik broj ljudi. Sile Antante najviše su se bojale njemačke vojske, točnije tradicije pruske vojske koja je postala temelj vojske carstva stvorenog 1871. Pruska država u 17. i 18. stoljeću izgrađivana je skoro kao vojnička država. Temelj sustava bio je feudalni sustav temeljen na zemljoposjednicima, junkerima i njihovim kmetovima. Junkeri su bila klasa iz koje se novačilo časnike iz redova kmetova novačilo se vojnike na služenje vojnog roka. Taj sustav omogućio Pruskoj državi stvaranje moćne vojske, koja u nekoliko ratova, posebno u doba Fridriha Velikog, pokazala se kao najbolja europska vojska. Taj sustav nestao ukidanjem feudalizma, a vojsci je težak udarac nanesen nizom poraza u ratovima s Napoleonom ali vojska se u reformama koje su vodili August von Gneisenau i Gerhard von Schankhorst ponovno uzdigla u silu, ne samo na europskim bojištima, nego i u pruskoj državi. Pruski liberali pokušali su u revoluciji 1848. i ponovno 1862. smanjiti moć pruske vojske i dovesti njezino financiranje pod nadzor parlamenta. U tome nisu uspjeli. Richard Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha piše. Bismarck je 1862. imenovan za kancelara, baš kako bi zaštitio autonomiju pruskog časničkog zbora od liberalnog uplitanja. On je odmah objavio da velika pitanja neće biti odlučena govorima i rezolucijama koje donese većina. To je bila pogreška 1848. i 49. već željezom i krvi. Što je rekao to i ostvario. Rat iz 1866. uništio je kraljevinu Hanover, uključio je u Prusku i protirao Austriju i Češku iz Njemačke nakon što su stoljećima one igrale ključnu ulogu u oblikovanju njezine sudbine. Rat iz 1870. 71. oduzeo je Francuskoj Alzasi i Lorenu i stavio ih pod izravnu vlast Njemačkog carstva. Nije bez osnova Bismarck opisan kao bijeli revolucionar. Vojna sila i akcija stvorili su rajh. U tome su na stranu gurnuli sve zakonite institucije, ponovno nacrtali granice država i s radikalizmom i okrutnošću koje su bacile dugu sjenu na danji razvoj Njemačke zbacili davno utemeljene tradicije. Pruska vojna tradicija, časnički zbor utemeljen na potomcima Junkera, ekskluzivnost vojske kao institucije, sve je to obilježavalo ne samo Prusku, već i novostvoreno Njemačko carstvo. Vojska je bila država u državi. Njezin se proračun izglasavao samo jednom u sedam godina. Ministar rata bio odgovoran caru i vojsci, točnije njezinom vojnom vrhu, a ne parlamentu. Pored statusa države u državi njemačka vojska bila je ubojita vojna sila koja je jedva pobjeđena nakon više od četiri godine rata. Ne čudi želja sila Antante da mirovnim ugovorom uklone prijetnju njemačke vojske. To je 1919. dakle, svi strahuju još uvijek od e, Sovjetske Rusije, koja nije zastupljena na konferenciji zato što je prije toga sklopila u ožujku 1918. Breslutovski mirovni ugovor i za nju je rečeno da je ona sklopila separatni mir sa centralnim silama, pa prema tome nema što tražiti u Parizu. I ja mislim da je svima laknulo e, zato što je Lenjinova Rusija sklopila taj separatni mir, jer pored svih ove, još da je bila jaka bolševička delegacija na Pariškom e, mirovnoj konferenciji, tko zna na, što bi to bilo nalik i ako ništa drugo sigurno je da bi to bio prostor, veliki, golemi svjetski prostor za Lenjinu i, i Sovjetima za propagandu. A se onda postavilo pitanje, ako mi njima vojsku ograničimo na, na 100 tisuća ljudi, a tko će spriječiti bolševike da dođu do Rajne? Doduše onda se dogodilo ne do duše 19. da su Poljaci pobjedom kod eh, Varšave, takozvani čudo kod Varšave pod Pilsudskim, zaustavili bolševike. Dakle, pitanja je bilo jako, jako puno i to se na kraju uspjelo nekako riješiti, tako da na kraju nitko nije bio zadovoljan. Nisu bili zadovoljni ni Amerikanci i s obzirom da, na to da je Versajski mirovni ugovor postao sastavni dio povelje Lige naroda, on je odbačen jer američki senat je na kraju odbacio povelju Lige naroda, a odbacio je zato što je ona propisivala da se u slučaju da jedna članica Lige naroda napadne drugu, vojno mora priteći u pomoć napadnutoj članici, što je za američki senat bilo neprihvatljivo, jer bi to značilo da Kongres gubi svoju ustavnu ovlast o tome da odlučuje hoće li Sjedinjene američke ući, države ući u rat ili ne i da je kongres taj koji odlučuje kome će se objaviti rat ili ne. Pa kako su odbili povelju Lige naroda, onda su automatizmom zapravo odbili i Versajski mirovni ugovor, pa su onda sklopili zaseban mirovni ugovor sa Njemačkom. To je sve skupa generalno shvaćeno nepravedno i zapravo su svi to shvatili nepravedno možda su najmanje osjećaja za tu nepravednost imali Japanci bez obzira na to što nije prošao onaj njihov zahtjev o rasnoj jednakosti, ali svatko je imao tu nekakvih svojih razloga. Francuzi zato što su mislili da Njemačka nije dovoljno kažnjena, Talijani zato što nisu dovoljno dobili. Inglezi su zapravo bili umjereno zadovoljni, oni su bili recimo jedna od tih mekih struja. Sile Antante znale su da je njemačka vojska prijetnja. Zato su učinile sve da je pretvore u bezopasnu silu. Zabranjeno je mirnodopsko novačenje vojnika. Njemačka vojska morala je uništiti 59.897 topova, 31.470 minobacača, 130.558 strojnica i 6 milijuna pušaka, kao i 15.714 zrakoplova i 27.757 motornih vozila. Mornarica nije smjela graditi brodove preko 10.000 tona iz tisnine, nije smjela imati podmornice, ni zrakoplovstvo. I druge odredbe mira bile su oštre prema Njemačkoj. Holger Herwig piše. Kako bi pokazala dobru vjeru, Nova je Njemačka republika prethodno morala platiti ratu od 20 milijardi maraka u zlatu. Kako Berlin nije imao traženog zlata, saveznici su uzeli ratu u naturi od postojećih zaliha u proizvodnji. 2,2 milijuna tona trgovačkog brodovlja, 5000 lokomotiva, 136 tisuća željezničkih vagona, 130 tisuća poljoprivrednih strojeva, 135 tisuća grla stoke, 50 tisuća konja, 24 milijuna tona ugljena i 15 milijuna tona boja. Članak 231. mirovnog sporazuma nametnuo je svu krivnju za rat Njemačkoj. Članak 232. nalagao je da Njemačka plati sve troškove rata. Holger Herwig piše da je između 1919. i 1933. Njemačka platila 148 milijardi 139 milijuna i 300 tisuća maraka ratne odštete. Zadnja rata te odštete iznosila je 69,9 milijuna eura i plaćena je u listopadu 2010. godine. Mirovni sporazum iz 1919. ostavio je itekakav trag na svijet 20. stoljeća govori povjesničar Tihomir Ponoš iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Bilo je pitanje tko će to potpisati, dakle s njemačke strane. Tu se bježalo, samo da se ne, ne potpiše, samo dakle da ne padne krimen za potpisivanje dokumenta na nečija pleća, na nečije ime i prezime. Na kraju ga je potpisao tadašnji ministar Matijas Erzberger. On je to kasnije platio glavom nekoliko godina nakon toga njega su pripadnici desničarskih političkih i terorističkih skupina, kakvih u Njemačkoj 20. godina nije nedostajalo, ubili. Upravo zbog toga što je svoj potpis stavio na taj ugovor. Svi su zapravo bili, dakle u Njemačkoj nisu bili samo, nije bilo samo desnice protiv toga, socijaldemokrati su bili protiv toga, komunisti su bili protiv toga, jer je za komuniste prvi svjetski rat i onako bio imperialni sukob, jel, dakle sukob imperialista različitih vrsta iz eh, različitih eh, država. On je zapravo pa paradoksalno, dakle s jedne strane on je uvijek mogao podjariti njemački nacionalizam, ali je zapravo provedba tog ugovora u 20. godinama dijelom omogućila nekakav oporavak Njemačke. Ne treba zaboraviti da je Njemačka bila i tekako iznurena prvim svjetskim ratom, bila iznurena zbog pothranjenosti, masovnog pothranjenosti stanovništva, zbog efikasnosti antantene blokade i bila je iznurena zapravo ekonomskim slomom koji je bio posljedica toga što je Njemačka financirala rat uvelike tako da je od Njemaca posuđivala novce. Dakle, Njemci su kupovali ratne obveznice, na taj način su financirali rat, što je pak zapravo dovelo do teške krize pa i sloma velikog dijela srednje klase. Jer Ideja njemačke države je bila veoma jednostavna. Mi ćemo od njih posuđivati novce i na kraju ćemo im sve vratiti, još i s kamatama i ta kamata će biti tolika da će i za nas kao državu još ostati. I ta računica je fantastično funkcionirala, ali pod jednim uvjetom, da Njemačka pobjedi u ratu. Ali Njemačka nije pobjedila u ratu. Dakle, sve su to bile stvari koje su kopkale Njemačku. Njemačka je naravno imala i onu veliku krizu inflacije iz 1923. koju je zapravo dobrim dijelom sama stvorila. To nije bila posljedica Verskog mirovnog ugovora, nego vlastite politike koja je bila izazvana određenim francuskim potezima, ali na koje Njemačka i nije morala reagirati tako da izazove jednu od najvećih, a možda je do danas najpoznatiju inflaciju u povijesti, koja je pak onda drugi put ozbiljno udarila na, na srednju klasu, jer se ta srednja klasa koliko toliko do 23. oporavila, pa je onda bila ponovo pregažena, njene ušteđevine su postale i imovina, financijska imovina potpuno bezvrijedna. Dakle, Njemačka je bila u tom čudnom odnosu između dva svjetska e, rata, zapravo do nekakve 29. 24. listopada 1929. na Njureškoj burzi počelo je panično prodavanje dionica. Dan je ušao u povijest kao crni četvrtak. Pet dana kasnije došlo je do novog vala paničnog prodavanja dionica. Na taj dan prodano ih je 16,4 milijuna. Taj je dan nazvan crni utorak. Tako je počela velika ekonomska kriza. Ona se na Njemačku odrazila gotovo odmah jer su američke banke suočane s propadanjem investicija obustavile izdavanje kratkoročnih kredita Njemačkoj. Oni su bili ključno sredstvo financiranja njemačkog ekonomskog rasta u proteklih pet godina. Tako je velika kriza došla u Njemačku. Do 1932. bez posla je bila trećina njemačke radne snage. Sljedeće godine na vlast u Njemačkoj doći će nacisti i to će biti kraj mirovnog ugovora iz 1919. Pored tog ugovora, sile Antante sklopile su još niz mirovnih ugovora koji su trebali osigurati mir u Europi. O tim ugovorima i njihovoj trajnosti govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.